Ene egian ahotz, hori hotz adierazi nahi gaurkoan hotz, erabilia zene botz. Ene egian ahotz, izkuntza dios lugaldetasuna motz, eta lugaldea ardatz izkuntzarekin gaitz. Hau da hau panorama, hizkuntza eta lugaldea ideia bana errealitate handana. Bi adibide erakusteko zonbait bide. Lehena, ametzondo shopping, merkantzia eta dirua horrekin, eta kultura ze batekin. Justuki, kultura dute ideki Euskal Herrian, eta hori erakutsi nahi daukute. Idekitze, onore horre bien eme tu ekriran baske, me on vien just darrive. Hau da, hau panorama, Euskal Herrian implantatzen direla onartzen, baina tokiko hizkuntza sokoratzen. Hene herrian ahotz, ez gira orain oneguan, baina senditzen dut hotz. Bigarrena, Gipuzkoako getarian egun pasa, txakoli eta arrain jasta, jatetxeko nagusiarekin Euskaraz goxa, nungoan nintzen hasi galdezka, eta hor da hor koska. Angelutik heldu nintzela errandiot, diot euskal Herritik. Haren erantzuna izan da bakuna, aurpegia ezari zaio iluna, hori frantzia zela argudiatu dit jakina. Ikusiz, ipagaldean dugun euskararen erabiltena. Hau da hau panorama, hizkuntza eta lujaldearen drama. Duela behogo iurte ez da gauza hainitz aldatu. Hene egian ahotz, alde batean lugaldea onartu eta euskara izoztu, bestean berriz euskaraz solastu eta egia mugatu. Hau da hau panorama, iritzi unen bukatzeko banoa salbadoren gana. Batzu egia zogoit, euskara zahantzi. Bertzak euskara maita egia gaitzetsi, hizkuntza eta egia berez ez doatzi, berek nahi daukute kompreniarazi. Bata beste agabe ez daizkela bizi.